من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan musatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh Sa'idu bin ali bin wahab al rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da muwafaka na Allah subhanahu ta'ala, za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah da ƙasƙantar da kai da kuma miƙa ƙoƙon bara zuwa gare shi ya mana baiwa da yin karatu daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa ya ɗauki rayuwar mu akan imani muna ƙara roƙon Allah da mafi girman sunayensa na alhayyu alqayyum da ya yi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci zuriyar. kuncin rayuwa da ake ciki a najeriya muna roƙon allah ta'ala ya sauwaka mana <coughs> waɗanda ba su da abin da za su ci allah ya sauwake musu waɗanda suke fama da kuɗin magani ko kuɗin makarantar 'ya'ya ko wajen zama ko abin da ya kama da wannan muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana gaba ɗaya wuraren da ake fama da ƙalubale na rashin tsaro musamman jihohinmu na northwest abin da ya shafi zamfara sakwato katsina kaduna da abin da ya kama da haka muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya waɗanda alhakin abu ke hannunsu Allah ta'ala ya ba su ikon yin ƙoƙari da ƙara kaimi don ganin an kawo ƙarshen wannan matsala da muna jajantawa zuwa ga 'yan uwanmu da ke jihar borno da kuma yobe akan jarrabawa na ambaliyar ruwa da aka samu a kwanakin nan da dukkan wata jiha ma da ba mu ji labari ba muna roƙon Allah ta'ala ya sa kafara ne na zunubai da aka rasa na dukiya ko na rai ko abin da ya kama da haka muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama ga ran dukiyar kuma Allah ta'ala ya canja da mafi alkhairi waɗanda aka kashe su a cikin jihar yobe kamar a garin mafa muna roƙon Allah ta'ala ya musu rahama muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suke ta da ƙayar baya a ko'ina suke Allah ya shirye su idan ba masu shirya ba ne Allah ta'ala ya kai fitina da musifa da bala'i ya kare a kansu Allah ta'ala ya amintar da bayinsa na kwarai ya kuma ba su kariya a duk inda suke mu sani cewa da masu imani Allah kan jarrabe su game da yake a bakara aya ta 155 156 157 dukkan jarrabawa da Allah zai yi masu imani ko a Najeriya ko a wata ƙasa Allah ya mana baiwa da cin irin wannan jarrabawa din Allah ta'ala ya amintar da mu Allah ta'ala ya azurta mu ya kuma wadatar da kowa bisa ga abin da yake bukata Allah shi samu wanye lafiya yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 32 haka ne go yau za mu tashi akan darasi na 32 a littafin hisnul muslim yau muna watan rabi'ul awwal hijira shekara ta 1446 nawa ga wata biyar ga wata wannan murtaba ne kai ne rabona da kai shekara nawa shekara sha shekara sha bakwai shekara sha bakwai rabona da shi amma dai kaga na gane ka ko sai dai gemunka ya karu eh ka ya karu dan na san ka baka da gemu shekara 17 eh ina ganin fiskar na tuna eh, kuma da nutsuwarsa na gane shi don da nutsatsai ne ka san nutsuwa akwai ta addini akwai ta halitta to ina zaton shi duka biyu Allah ya hada masa da ta halitta da kuma ta addini din Allah ya kara mana nutsuwa duniya da lahira za mu tashi a darasi na 32 a cikin rabi'ul awwal yau hudu ga wata ko nawa yau biyar ga watan rabi'ul awwal insha Allah a daidai na zamu tashi a ramma babi na 90 okay babi na 96 du'a usafar. safar babi da ke magana akan addu'a ta tafiya idan mutum ya samu kansa a halin tafiya wace irin addu'a ya dace ya karanta saboda addini yana yawan magana akan tafiya saboda tafiya tana da alaka da addinin musulunci aikin hajji ba a yinsa sai da tafiya kuma rukuni ne daga cikin rukunan musulunci neman abinci mafiya yawa sai da tafiya ake yinsa musamman a waɗancan irin zamanin nuka ko da a garin makka kake sai ka yi tafiya ka kayi mai kai aikin hajji saboda akwai kwanakin da za a yi shigo makka a ɗauki niyya a tafi mina daga mina a tafi arfa daga arfa a dawo musdalifa duka tafiya ne so shi sa addini yakan ba wa tafiya muhimmanci don alakan tafiya da addini na farko rukunan musulunci kamar aikin hajji akwai ibadu da suke na kyawawan ɗabi'u kamar sadar da zumunci ana yi da tafiya zuwa gaida marar lafiya ana yi da tafiya ana iya yin tafiya mai tsawo don a ziyarci masallatai masu alfarma da daraja irin haramin makka masallacin fiyayyen halitta a garin madina masjidul akasa duka wannan kaga nau'i ne na tafiya ana tafiya don zuwa neman magani ana yin tafiya don tijara wato kasuwanci za a je neman abinci duka ana tafiye-tafiye kala-kala wannan yasa addini ya ba wa tafiya ihtimami kuma ayoyi da dama Allah ta'ala yakan kira tafiya a Qur'ani misali wa zai ban kwaya daya as-safar as-safar ala safarin falam tajidu wa in kuntum ala safarin wa ala safarin falam tajidu ma'an <laughs> bashi katiban maqduda so wannan kaga ita yake nufi na gane me yake nema yana nufin bakara aya ta 283 ke za nace ku bar eh, kai kana so ka ɗauke shi kame da shi ma'ida shi kuma bakar yake nema ba bana so ka canja masa inda yake neman ne akalla Allah ya kira safar a Kur'ani kaman wurare guda goma bakwai ke da alaka da tafiya uku kuma an yi aiki da kalmar ne a wani babi da wani abu wanda yake ba tafiya ba akalla guda bakwai za ka ga akwai guda uku a bakara shine ka ba mu ɗaya daga ciki amma ba ta farko ba ne kuma sai ka ba mu ta ƙarshen wace ce ta farko fa’in kuntun marba au ala safarin aw ja'alukum min al-ghadar wa in marba au ala safarin wa man minku minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin Allah ya maka albarka aya ta 180 da hudu sai wace ta saura a bakara daya شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا على سفر fa iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra aya ta nawa zai zama a a banda 285 ka rage 100 ka rage 100 yawa to in ka rage 100 ya zama 185 waɗannan su uku ne a bakara akwai ɗaya a nisa'i ya zama nawa akwai ɗaya a ma'ida akwai ɗaya a tauba akwai ɗaya a kafi asali akan tafiya da ake nufin tafiya wannan su ne guda bakwai na bakara ta farko na kafi ta ƙarshe wata aya a kafi ustaz isa kai ustaz ma jawaza qala li fatahu a na laƙadi lakina min safari na safarina na nasaba aya ta nawa aya ta 62 <laughs> aya ta 62 Allah ya maka albarka ita ce ta ƙarshe. wanda kuma ba tafiya take nufi ba kana da ɗaya a mudassir kana da biyu cikin abasa in ka tara sun zama guda goma ma tafiya guda bakwai ɗin nan su ake magana ah, malamu yi karatu da wurkar wanda ya dauke lokacin bismillah du'a safar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر سبحان اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم هون علينا سفرنا هذا وطل عنا بعده وطل عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأرض Allah wannan hadisi yana da matukar muhimmanci ya zama duk lokacin da za mu yi tafiya mun karanta babi da muka tsaya a kansa sati da ya gabata shi ne du'a'ur rukub lokacin hawa kan dabba ko keke ko mashin ko mota ko jirgin sama ita kuma wannan lokacin da aka fara motsawa za a tafi sai a karanta ta dukkan tsawonta kamar yadda a ma ustaz ya karanta mana wanda ke cikin halin tafiya ya shiga cikin jarrabawa da yake neman taimakon Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi a addininsa a imaninsa a rayuwarsa wahalar da ke ciki Allah ya sauwake masa hadisin asali riwaya ne na Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu iya cikin sahihu Muslim hadisi na 1342 mutum zai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah mai girma ne Allah mai girma ne Allah mai girma ne sai ya ce ladi sakara lana hadha mun gode wa Allah da ya sauwake mana wannan abun hawa da zai rage mana wahalan tafiya wa makon na lahu ne ba dan sauwakewan Allah ba da ba mu da iko akan abun hawa saboda in dabba ne in take tafiya tafi ƙarfinka. da jaki da raƙumi da doki wallahi abin muna hawa kansu musarrafa don Allah ya sauwake in suka ki motsawa duk cikinmu ba mai ƙarfin da zai isa su motsa haka kuma mashin ko keke ko jirgi ko mota sauwakewa ta Allah ne kana iya aje abin ka lafiya kalau ka boka sa ki ka tare ki tashi in ka ga ya tashi Allah ne ya sauwake kuma in Allah ya ga dama sai kuma ya jarrabe ka ma ka shiga ya tashin ka ce ya tsaya ya tsayawa sau nawa yana faruwa ko burki ya balle kuma ka yi duk dabarin tsaye ji tsaya ba in ba ka yi sa'a ba sai ka farka ka ji ka a gadon asibiti to ke sa sarrafa abin hawa kullum ko dabba ce ko na'ura ce da aka kera mu gane cewa sahalewa ne na Allah kuma kar mu rika manta cewa abin hawar ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah ta'ala ya mana wanda zai iya tambayar mu gobe kiyama wa ma kunna lahu muqrin ba mu kasance masu iko akai ba ba dan Allah ya sawwake ba wa inna ila rabbina lamunqalibun lalle mu dinnan zuwa ga mahaliccin mu masu komawa ne gare shi gobe kiyama wannan kuma yake bayyana mana a duk wata ni'ima ta duniya da Allah ya mana mu rika tuna kuma akwai ran da zamu gamu ga Allah ya tambaye mu akan wannan ni'ima da duk wata ni'ima ma da ba ita ba wannan bangaren ayoyi biyu ne cikin suratul zukhruf ko ƙarshen aya ta goma sha uku da kuma ta goma sha uku sai ce Allahumma ya Allah inna lalle mu nas'aluka muna roƙonka fi na haza a cikin wannan tafiyan namu albirra shine menene nagarta wa taqwa da kuma cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah idan aka kira albir ba a kira takawa ba to takawar tana shiga cikin albir in aka kira takawa ba a kira albir ba kuma albir na shiga cikin takawa in aka kira su daban-daban sai kowane dauki ma'anar kashin kansa misali inda za su ɗauki ma'ana daban-daban ko kuma inda da ke shiga cikin da Allah yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi har zuwa ƙarshen aya bakar aya ta nawa 177 inda suke shiga cikin juna Allah ta'ala ya ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa kaga walakinnal birra man ittaqa kamar yadda yake bakara aya ta 189 in kaga dama ƙara 190 dan ma'anan ya fito so daga don haka in aka kira su tare sai mu ce albir shine nagarta dukkan abin da ake cewa nagarta yana kama da karin maganan da bahaushe ke cewa wai nagari na kowa mugu sai mai shi so ai nagarta ne ta sa nagari ya zama na kowa so ita nagarta a kome ta shiga tana gyara shi mafhum a takawa kuma sai zama cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah yi na yi bari na bari yawan biyayyar ka ga yina yi bari na bari don Allah shine level din imaninka da takawarka wanda ya fi ni imani da takawa ya fi ni bin Allah ya fi ni nisantan sabon Allah wanda na fi shi bin Allah na fi shi wanda na fi shi takawa na fi shi bin Allah na fi shi nisantan sabon Allah so ka na biyayya da nisantan sabo shi yake nuna level din takawarka ga Allah subhanahu wataala a halin tafiya sai a roki Allah me dalili saboda jama'a da yawa sukan canja hali idan sun bar garin da aka san su musamman waɗanda ba su da sanuwa sosai ba ba su da popularity ko wanda ba celebrities ba ko abin da ya kama da haka wani idan ya bar garin sai zo ko garin Abuja ko Kaduna ko Port Harcourt ko Lagos sai zama dan duniya a can yake ɗanɗana alade a can yake ɗanɗana giya a can yake neman matan banza don yana gaba wanda ya san shi shi yasa ba mai imani ga Allah a halin tafiya kamar mutumin da ya je inda ba wanda ya san shi kuma bai canja ba kuma bai canja ba to wanda yake baka wani cewa label ne na ka kara gane imanin ka da Allah shi yasa tafiya takan zo da jarrabawa da dama ka fita daga idan inda aka san ka ba mai ganin ka to abinda kawai saura shine tsoron ka ga Allah biyayyar ka ga Allah shi zai sa kai mai kai taka tsantsan duk inda kake wa min al-amali ma tarwa kuma ya Allah muna roƙon ka ka mana baiwa da aiki wanda ka yadda da shi aiki da Allah ya yadda da shi shine muna gida ko mun yi tafiya Allah ka datar da mu da aikin da kake so kaga iya da alaka da baya Allahumma hawwin alaina safarana hadha ya Allah ka sauwake mana wannan tafiyar mu da muke ciki wadda wai na bu'uda kuma Allah ta'ala ka rage mana nisansa ka sauwake mana me wahala ka kuma rage mana nisansa wato waɗanda suka yi tafiya a zamanuka da suka wuce shekara dubu da 'yan kai zamanin sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in al-qurun al mufabbala da zamanin kakanninmu da kakannin kakanninmu wallahi su suke gane irin waɗannan nasosin amma a yanzu da Allah ya mana ni'ima musamman na mota da jirgin sama an rage wahalan tafiya da kusan kashi 95 cikin 100 a cikin mota ruwan sama baya dukan ka da suna tafiya cikin jeji kawai ruwa sai sauko ruwa a awa goma ana yi a kansu yake karewa ba inda za a shiga a huta a cikin jejin nan babu abinci ganye suke ci suke tafiya in guziri ne ya kare suna cikin jejin nan su ci karo da namun daji wani ma ya shiga wani gari a kama shi a safi a gidan prison a gidan yari a kulle shi mutum kuma tafiya yake da kafa mu duba wanda suka je aikin hajji da kafa kilomita dubu hudu da yan kai in ka hada da ibadar kusan dubu hudu da dari biyar da kafa mutum zai je kuma ya dawo kilomita dubu tara wanda ko a lokacin da ake zuwa da mota daga borno a ketare a shiga chadi a je sudan a ajiye mota a shiga mediterranean sauri a shiga red sea a shiga red sea a ketare yakan dauki kwana goma sha da mota kuma tafiya ake wani lokaci na awa ashirin a kowace rana amma sai an yi kwana goma sha ake isa amma wasu da kafa suka yi kuma duk da haka fada da Allah ya sauwaƙe sai ka shiga jirgi ai tafiya da kai in ka isa sai ka ji duk ka gaji kuma a zaune kake kai ba pilot din jirgin ba kai baka daga cikin crew na jirgin ko ruwa baka ba kana zaune a wurin kaman basara ke kana son ruwa a kawo maka a kawo abinci a baka tsanani ka tashi ka shiga banɗaki sallar ma an ta kama ka tafarilla a zaune kake yin ta a wani halin amma kuma sai ka sauka ke zama kamar an maka ɗan karen duka ba haka ba ne wanda yake bayyana mana duk da an rage wahalar tafiyar har yanzu a ga ɗan burgudin kaɗan muka samu amma yaya muke kariya da ita yau a tuka ka da mota daga nan a kai ka maiduguri ko a kai ka gombe ka ji irin hanyoyinmu ka wuce ta plateau da sauransu ka gaita a gara ka ko ka je yola ka isa ka a fa mota kake toya wanda yake tafiya da kafa a jeji wanda zaka zo ka wulga shi wulga kake wuce shi gaba daya kuma yana tafiya shi yasa fiyayyen halitta ya bayyana daman tafiya cewa qita'atun min azab ne ita tafiya wani yankin azabar Allah ne duk yadda aka sawwaka da waɗannan ƙere-ƙeren na jirgi da mota har yanzu in kai sai ka ji burgudun wahala kuma ka tabbai kanka da Allah tsakaninka da Allah dan ka yi appreciating ƙoƙarin sahabbai da sauran magabata da ke zuwa haji da kafa da wanda suke tashi daga Najeriya su tafi morocco algeria da makamantansu da kafa kasuwanci ka tambayi kanka da allah da kafa kilomita nawa ka taba ce ba su kage mu ba tun da kake kilomita nawa da kafa 200 150 30 tambayi kanka na biyu ka kara tambayin kanka wace wahala ce ka tafiya ka taba yi kowanne shan wahala wani fa inda ya sha wahala shine mota ta bata musu a jeji wani kuma ya je shi jirgi an yi kansilin flight ko kuma ya misin flight dinsa dan kwana ɗaya na biyun a canja shaidul ko a tafo da shi ne wahala ko ya je ya yi transit na kwana ɗaya awa ashirin da hudu shi ne ko wahala yayi wanda yake tafiya da kafa shi yasa iya da kyau mu rika karanta tafiye-tafiye na magabata za mu yi appreciated addini da suka yi da kuma iso da addinin da suka yi lokacin da fiyayyen halitta ya ce wa sahabbai ku iso da addini zuwa ga yan baya akwai sahabban da Afirka suka rasu akwai wanda harkanin Borno ya shigo a bisa ga tarihi kamar uku batu bunu na fi radiyallahu anhu harkanin Borno ya zo da kafa tun daga can da kafa ya taho kawai don ya isar da mai isar da sakon addini amma mu a yanzu addinin ma ya samu daga ma birane mu rika zuwa ƙauye karantarwa ya gagara kowa birni yake so duk wanda ya je misira ko saudi ya karatu ya dawo in ma yana local government sai da cikin state capital sai ya zauna saboda mai saboda nan an fi daɗin rayuwa ba wanda ke sha'awar ya ma koma kauye ya karantar birni addinin ya kare a musu ƙauye suna can ko ƙawa'idi wani kauyen babu wanda ya iya idan ka je ka iya arba'una hadis gani suke kamar shehu usman dan Hojo Allah ya ji kansa da ya dawo shi sa dole mu rika haƙuri don gidimar addini mu iya rayuwa a ko'ina a ko'ina mu iya rayuwa wanda tarihi na tafiya ka taɓa karantawa ya baka sha'awa ko a najeriya a ko'ina wanda tafiya ka karanta tafiye-tafiyen shehu usman dan fodiyo? Hmm? ba a karanta ba ko? daga cin abin da yake na tafiya da zan iya tunawa mai darussa da yawa rayuwar dan fodi akwai darussa ga mu da muke Najeriya is good mu karanta tafiye-tafiyen da ya da garuruwan da ya shiga da mai ya kai shi in kuma a duniyance ne duniya ta ilimi ina tunda tafiya na Ibnu batuta Ibnu batuta wani magabaci ne sunansa Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Ibnu batuta asali dan kasar Al-Maghrib ne wato Morocco a yanzu yayi tafiya zai je aikin haji sai fantsama duniya sanda ya tafi yadda akalla ya kai kilomita 117 a matsayin dai travelers ko kuma explorers ana ga kusan a duniya a magabata ba wanda aka rubuta tarihin tafiyarsa irin wannan 117 daga nan fa ka je ka jidda ko ka je maka bai wuce 4500 ba 4000 amma shi sanda ya 117 amma daga nan har ka je saudiya 4,500 ne tsanani in ya gama yawa amma ya yi 117 a tafiyar da ya yi ya shiga kasashe akalla sun kai guda 40 a yanzu yin za mu girga a yanzu saboda da wancan lokacin zuwa abubuwa sun canja don an haife shi ne a gregorian shekara ta 1304 ya fita tafiya a shekara ta 1325 so za a ga zuwa haihuwarsa zuwa yanzu za ka samu akalla shekara 720 daidai shekara 720 haihuwarsa a yanzu zuwa fitansa kuma sai ka rage shekara 21 a ciki saboda yana da shekara 21 ya fita dan kasar morocco ne wani gari ake ce masa tangiya tangiya shine boda tsakanin morocco da spain spain shine andalus a wancan karan so daga can jiya zuwa spain kawai ruwa za ka ketare dan wani ziri ne wanda zirin ne mahadan mediterranean sea da kuma atlantic ocean to anan suka hadu to anan garin anan ya tashi da ya tashi da niyan beji aikin hajji ne at the age of 21 sai ya fara tafiya gidansu gidan malamai ne kuma alkalai a garin ya tashi ya shiga kuma duk kasar da ya shiga zai shiga gari 4 biyar wani ma goma sha ya tashi daga morocco ya shiga algeria ya ziyarci garuruwa da yawa ya wuce tunisia ya ziyarci garuruwa da yawa ya wuce libya ya ziyarci garuruwa da yawa ya zo egypt misira kenan a wancan lokacin ya ziyarci garuruwa irin da ya shafi irin alexandria da cairo da makamantansu ya ƙetare ya shiga palestine ya shiga isra'ila a yanzu ya shiga syria a yanzu ya shiga jordan a yanzu ya shiga lebanon a yanzu ya ketare ya je aikin hajji ya je shi makka ya je madina ya je jidda bayan ya kammala ya ketare ya tafi yaman daga yaman ya shiga oman ya dawo ya shiga bahrain <laughs> ya juyo ya sake fita ya tafi ya shiga iran ya shiga iraq a yanzu ina faɗin sunayen yanzu ne akwai sunaye na da ya shiga cikin toki kamar turkiya a yanzu kenan istanbul ya shiga bangaren europe biladul andalus inda suke makwabta yanzu spain kenan ya shiga irin malaga su cordoba su granada irin su cadiz duka garuruwa ne su sevilla ya ketare ya shiga europe bangaren russia a yanzu irin garuruwan uzbekistan tajikistan dajistan din nan duka ya zaga su ya ketare ya sake tafiya can asia ya shiga china ya shiga india ya shiga pakistan ya shiga bangladesh ya shiga sri lanka ya shiga maldives <laughs> in ban da ketare ruwa kusan a tarihi babu inda yake shiga wani abin hawa haka sanda ya shekara 29 yana yawo a duniya yana ta zagawa yana gagar ruruwa da duk inda ya je ka dan karkata wurin da suke da musulmai don inda zai samu dama ya yi ibada na sallah da makamantansu to a modern day a irin maf na yanzu kasashen da ya shiga sun kai guda arba'in a wani wuri arba'in da hudu arba'in da hudu haka yi zaga a duniya inda ya yaba a yawon da ya yaba irin damascus a syria ya ce a wancan zamanin dinasa inda akwai aljannar duniya da zai ce damascus ne aljannar duniya ya yaba alexandria a egypt a yanzu saboda irin malaman da suke da su dewa da kuma ci gaba na habara wato advancement da suke da shi a girman gari ya yaba irin beijing a china ya ce ya ga girman gari da ya ba shi tsoro da ya je china ya yi mamakin fara garin zuwa sa don tun a wancan lokacin suna da yawa a duniya so da ya dawo shi ne rubuta littafi ana kiransa rihila a yanzu arrihila wato dirihila akwai dan samarinsa ko da online ana iya samu da turanci dijani na ibnu batuta amma da turanci sukan ce ibnu batuta da ti maimakon ta amma asalin littafin da larabci ne sunansa tuffatun nazar fi ghara'ibil amsar wa ajaibil asfar shine asalin sunan da ya saka tuffatun nazar fi ghara'ibil amsar wa ajaibil asfar wato kaman kyauta ta musamman ga mai son ya zama kaman ya yi bincike ko ya yi contemplating akan gara'id na garuruwa birane wato irin uniqueness na kowane gari da ci gabansa da kuma abun mamaki na tafiye-tafiye sai rubuta littafin to yayi tafiyan kilomita 117 amma ka kiyaye daga nan baka je saudiya 1500 ne gaba ɗayansa har afirka ya shigo ya shiga nan nijar ya shiga mali lokacin empire lokacin mansa mansa Sulaiman ba mansa Musa mansa Sulaiman ya shiga Mauritania ya shiga East Africa ya shiga Kenya ya shiga Somalia ya shiga Tanzania waɗannan garuruwan duka ya shige su so ya shiga west africa ya shiga east africa ya shiga north africa amma dai a tarihi bai zo najeriya ba amma makwabtanmu nijar ya je wajen su ya shiga nijar amma bai shigo najeriya ba wanda shi ne bayansa an samu wanda ya tafi a koni jenhi jenhi shi ma asali musulmi ne ɗan ƙasar china bayan ibn batuta da shekara kamar 100 yayi shi kuma ya tafiyan kilomita 50,000 ne sai kuma Mako polo mako polo ya yi tafiyan kilomita 24,000 in ka kula to dubu wanda ya 1,117 to mu yanzu kilomita dubu ma wa ya taba ci da kafa ka tashi daga maiduguri ka je Legas. in ka yi wannan ba kai kashi ɗaya cikin ɗarin abin da ibn badu da ya ba <laughs> Allah shi samu wanye lafiya sauran shekara goma ya dawo babansa ya rasu bayan watanni zai iso gida ma masa ta rasu Allahumma anta sahibu fi safar ya Allah kai ne abocin mu a cikin tafiya abokanta shine muna roƙon ma iya khassa Allah ya taimake mu a halin tafiya wal khalifatu fil ahli ya Allah kai ne khalifan mu a cikin wannan akan iyalan mu bayan mun yi tafiya kai kake kula da iyalan mu Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ni ina neman tsarinka min wa'asa safar daga mushaqqa na tafiya wato wahalhalun tafiya wa ka'abatil manzar da kuma mummunan gani idan na dawo irin kai tafiya ka dawo ya zama duk an jajjebe ka baka da kyan gani to Allah ka kare ni da wahalhalun tafiya da idan na dawo ma da kyar za a gane ni Wasu ilmun munqalab kuma Allah ka kare ni da mummunan makoma fil mali a cikin dukiya wal iyalai a wannan lokacin tafiya sai ya fada wa idza raja'a idan ya dawo a tafiya kuma ya kusa isowa gida qala hunna sai ya kara sai ya fadi waɗannan kalmomin bayan gaba daya wa zada fi hinna sai ya kara da cewa ayibuna muna masu dawowa ta'ibuna muna masu tuba ga Allah abiduna muna masu bauta ga Allah lirabbina ga mahallicinmu kuma hamiduna mu masu yabo da godiya ne zuwa gare shi addu'a ta tafiya na da dukkan muhimmanci mu yi don Allah ya sauwake mana wahala kuma ya ba mu dukkan albarkan da ke cikin tafiya din nan insha Allah babi na 97 na abu du'a dukhulil qarya aw al-balda اللهم رب ورب الأراضين السبع وما أضلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما زرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها دعاء دخول القرية أو البلدة اللهم رب السماوات السبع وما أضلل اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير وشر أهلها وشر ما فيها دخول دعاء دخول القرية أو البلدة addu'ar shiga cikin abin da bahaushe ke cewa alkariya ko a ce in an ce garin alkariya ne mai ake nufi birni amma a wani lokaci ya daukan ƙauye particularly idan a gaba an ce awil balda balda din sai dauki city so sadaka alqarya shiga kauye ko shiga birni wannan addu'a na da muhimmanci duk garin da ka zo zaka shiga alqarya ne birni ne ko kauye ne garinku ne ko garin wasu to idan zaka shiga garin kai wannan addu'a idan kai Allah ta'ala zai haɗa ka da dukkan alkhairin garin ya kare ka daga dukkan sharrin da ke cikin garin wannan addu'a na da matukar muhimmanci mutum ya karanta lokacin shiga cikin gari dan ne Allahumma rabbas ta saba ya Allah kai ne mahalicin samai bakwai wa ma azlalna da abinda waɗannan sammai guda bakwai suka inuwantar hadisin din ya cikin littafin imamun nasai rahmatullahi alai na amalul yaumi wal a shafi na 547 ya kawo addu'a da sahabin da ya ruwaito kuma shi ne sahabi mai suna suhaibun rumi radiyallahu an ko kuma a ce suhaibun sinan ar-rumi radiyallahu an ne rawil hadithin don haka ya Allah kai ne mahallicin sammai guda bakwai da abin da suka inuwantar wa rabbal ardil asaba wa ma kuma kai ne mahallicin kasai bakwai da abin da suka rike kamar na bishiyoyi da gine-gine da makamantansu wa rabba shayatin kai ne ka halicci shaidanu wa ma adzalna da abu da suke batarwa daga kalman zalla sannan kuma wa rabban riyah kai ne mahaliccin iska da ke kadawa wa ma zaraina da abin da suke kada shi ko suke tsirar da shi tsirarwa kaga photosynthesis kenan ko don a ciki akwai carbon dioxide da ke taimakawa wajen photosynthesis as'aluka khayra hadhihi alqarya ya Allah muna roƙonka alkhairin da ke cikin wannan gari wa khayra ahliha da kuma mafi alherin ma'abotanta mafi alherin ma'abotan kanta cikin da malamai suka ce sune malamai da salihan bayi duk garin da kaje mafi alkhairin mutane a ciki sune malaman addini da kuma bayin Allah na kware koda ba malamai bane wa khaira ma fiha muna roƙonka alkhairin da ke cikin wannan alƙarya wa a'udhu bika muna neman tsarin ka min sharriha daga sharrinta wa sharri ahliha da sharrin ma'abotanta wa sharri ma fiha da kuma sharrin da ke cikinta Allah ta'ala ka kare mu daga wannan duk garin da zaka yi sai ka karanta wannan daga cikin rihilat ina karanta na tuna akwai rihilatu shankiti ma shankiti shine mai littafin abwaul bayan fi idahil qur'ani bil wannan mashhurin tafsirin qur'ani da qur'ani shi ya fito daga murtaniya zuwa saudiya sai dai shi albishirinku zuma ne ba goro ban kace goro ba na cin goro sai dai ka ce zuma to zuma wani lokaci na kan ɗanɗana shi dai albishirinku ya shigo najeriya in ka karanta da Ilatu shankiti rahmatullahi alai ya shigo najeriya ina tuna a littafin ya ce har cikin jos ya shiga bulato amma da yake lokacin da zai tafi saudiya don daga murtaniya ne daga murtaniya ya fito ya shiga senegal ya shiga mali ya ketare ya zo wajen nijar ya shigo najeriya daga plateau ya ce ya wuce har maiduguri ya shiga ya shiga chadi ya shiga sudan ya wuce to shi ma rubuta littafi to a nan ina tana ya ce ya shigo najeriya ya shiga plateau ya shiga maiduguri amma bai kira gombe ba ba ina da tabbas zai zo da eh wannan ba wani da barbaru eh, dole sai ya fi kasar ga to ya kayya da mu eh, kuma dai bari na yi kara kuma ina ga dole sai ya shiga bauchi to wanda ya fito daga plateau ya ce ya je maiduguri ta ina ya bi ya bi bauchi daga bauchi na bebi bi ai ko ta jeji ka fasa in ka ce za ka biyo ta to sai ka shiga kasar jukku kuma sai ka shiga kasar mai kasar na fada bifo ka wuce ko ta jeji ne so zai ba yadda kuka iya wannan ba duka ya shiga ko in akwai mai musu na ji kun yadda bai dai fada a littafin ba ba ni na insha Allah ya shiga lokacin ta inda za ka gane an ci gaba a yanzu a arewacin najeriya daga cikin garuruwan da suka fi kowa iya larabci da kuma harshen larabci bayan jiha irin ta borno ina ga plateau na ciki tasirin malamai da suka yi ta karantarwa da tasirin makarantu da aka bude irin albayan al'iman da malamai da dama da suka karanta sama da shekara hamsin sittin yana cin garuruwan da za a ga matasa sun tashi da iya larabci ba malarci da iya turanci jihar plateau na cikin matasan da suka iya turanci tun daga jami'a aji ɗaya ko biyu suna jin da suke zuwa sun iya turanci tun aji ne suna iya wa'azi amma wancan lokacin da ya wuce ya ce da ya shigo cikin plateau sai rasa ma wanda zai larabci da shi larabci lokacin ya rasa zai yi communicating ba mai jin yara, shi kuma ya fito zai wuce to amma yanzu da zai zo insha Allah sai ya samu mutum miliyan ɗaya da ke larabci a plateau wanda yake bayyana maka ci gaba da aka samu daga wancan lokacin don babban malami ne tafsirin da tafsirin qur'ani da qur'ani wallahu alam abinda nake zato duk duniya ba wanda ya kaman nasa iya fassara qur'ani da qur'ani ka duba abwaul bayan fi izahil qur'ani bil qur'an kaga abun al'ajabi malamin da naga yake kama da shi shi kuma ido da ido na ganshi shine Sheikh Sayyidi Muhammadu Al-Amin At-Tantawi a ah, Sheikh Tantawi sheikh sayyid At-Tandawi saboda akwai sayyidi imam shi ma dan murtaniya ne dan shangidi ne wannan sayyid At-Tandawi kuma dan misra ne shi wanda na gani ido da ido abun al'ajabi a qur'ani. abun al'ajabi idan yana magana akan Qur'ani so duk waɗannan magabata sun rasu wasu shekara Tandawi shi ido da ido ba mun rayu da shi lokacin yana Sheikhul azhar lokacin ali juma'a shek ali juma'a shine mufti diyarin misriya amma muktar shankidi ba mu ganshi ba muhammadu amin mun dai tasirantu da takaddunsa da rubuce-rubucensa balarabe ne amma asali dan afirka ne ya je saudiya ya karantar haɗa jami'ar musulunci <laughs> yana da wata kisa ta abin al'ajabi lokacin da sheik bin bas rahimahullah yake vice chancellor na university of madina alhamdulillah jami'ar da allah ya mini baiwa da zuwa can na karanta eh, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alladhi bi yadatin musalihat in ana jaraba na dalibai ana sa malamai su zama invigilators haka ko wasu few su zama supervisors to shi yana ana jarabawa sai a sa shi invigilator na dalibai idan dalibai suna jaraba an karanta wata tambaya ka gagara amsa an ka kira shi akara makalla ban gane tambayar nan ba sai maka bayanin amsan sai ka rubuta in wani ya kira shi ma sai masa bayani to dalibai suna sha'awar a bashi dama ya zama invigilator a jarabawa sai aka kai karansa wajen Sheikh bin Bas Allah ya ji kasance a faga fa abin da yake shi invigilator amsa yake bayarwa malam ya kira shi ya ce an ce in ka shiga jarabawa kana ba da amsa Yace a'a tamfatawa suke nema aure na nake amsa musu sai malam yace to amma fa jarabawa ne sai shiru yace ko baka gamsu ba yace to ni abin da ke ban tsoro kar su tambaye ni ban amsa ba na je filin kiyama Allah ya kama ni da na boye ilimi innal ladina yaktumuna ma anzalna min bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'imun wani aya wani sura aya ta nawa ɗari da hamsin da takwas ɗari da hamsin da tara illallabi na tabu kenan ala ayi halin muhallin shaɗi sai ce abinda yake jin tsoro ita ce wannan aya kar ya je shi filin kiyama Allah ya sa cikin jama'ar da suka boye ilimi sai ya ce to ai ana yin jarabawa ne ya ce to wannan jarabawa na duniya ba ni ganin zai zama uzuri gare ni gaba ga Allah gobe kiyama don ni tambaya suka mini kuma ina tsoron Allah ya kama ni da an tambayar na ki bada amsa a lokacin sai ga ce to a cire sunansa a cikin masu invigilation a wuta <laughs> shi abin da yake tsoro kenan kana jarabawan ku na duniya ya zama yayi wa Allah ne Allah ya gafarta musu ya ci kansu Allah ya ba mu ikon koyi da ayyukan su na kwarai sai babi na 98 du'a dukhul su. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير دعاء دخول السوق دعاء دخول السوق لا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير دعاء دخول السوق addu'ar shiga kasuwa idan ka je zaka shiga kasuwa ana so ka karanta wannan addu'a din sai kuma mu kiyaye tana daga cikin addu'a da ta fi kowace falala da na sani a duniya ga falala wai ka samu dai daraja a baka yi wani aiki na kirki ba maybe kasuwan ma da kaje kaje sayan soɓo rodo ne kai watakila ma ziyara ka yi hadithi na umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya bayyana mana darajar karanta addu'ar ga wanda ya shiga kasuwa hadithin ibnu majah hadithi na 2235 fiyayyen halitta as-sadiqul masduq yace wanda ya karanta ta za a ɗaukaka darajarsa alf alf marra za a rubuta masa lada alf alf marra za a kankare mar kurakure alf alf marra duba Ka kataba lahu alf alf daraja daraja dubu dubu an ce dubu dubu mai ake nufi ko ka ce dubu sau dubu ya zama nawa zai kai miliyan daya don alf alf din ba iya nufin taukidin dubun ba ne a'a dubu sau dubu lada za a rubuta miliyan za a kuma ɗaukaka darajarsa sau dubu sau dubu miliyan daya za a kankare mar kurakure tsakaninsa da allah dubu sau dubu hadithin ya cikin ibnu maja na 2235 riwayar umar ibn khattab ne shine in ka je kasuwar ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir in ka karanta wannan zaka samu daukakar daraja dubu sau dubu kankara kurakurai dubu sau dubu lada dubu sau dubu ga hadisin a cikin ibn majah na 2235 akwai kuma gara basa da muke rasawa ana in an ce kasuwa mu gane fa yanzu kuma akwai virtual market bai takaituwa akan physical ko real market dukkan wani abin da ke amsa sunan kasuwa ya shiga ciki duk abin da za ka shiga ko online za ka shiga ka sai kaya a amazon ko shopify ko ebay ko alibaba ko walmart ko kuma a nan najeriya jumia ko konga ko abin da ya kama da wannan sai ka shiga ciki sunansu kasuwa a musulunci don saya da sayarwa a ciki halal ne a magana mafi inganci malaman musulunci sun amince sayan kaya online halal ne as long as abin da za a sayar ana iya shaida shi a gane shi kuma ana iya gane ingancinsa akwai kuma abubuwa da brand ne in ka ce iphone 13 ai kowa san yayi yake daga kamfanin iphone in ka ce samsung kaza kowa ya san yadda yake in ka ce mota nau'i kaza ai an riga an santa ba wani abu ne da ake yi a yanzu da hannu wanda wani ya saba wani ba a abubuwa ne a zahiri kuma brand din haka standard din yake kuma in ma ka saya akwai waranti in akwai matsala a jiki ana iya merewa a canja maka to da aka malaman musulunci sun ce virtual market ko e-commerce market ko digital market duka ɗaya ne da real market ai wannan shine fourth industrial revolution shine the creation or the invention of the virtual world akwai virtual world ko digital world da mun san akwai physical world akwai biological world to yanzu akwai virtual world fusion da interwoven na physical world da biological world da digital world shine abin da ya kawo fourth industrial revolution so da ka ita ma duniya ce ta yin da za ka iya gane abubuwa duka da ne in yau aka ce ga wani online platform masallaci ya bude wani sai ya ɗauki kuɗi ya ce ga naira dubu goma gudumawa kai kuma sai ka shiga account ɗinka sai ka musu transferring 10,000 naira kana da lada ko baka da shi akwai bambanci tsakaninka da shi duka kuɗi kuka bayar ɗaya ne idan an ce ganin tsiraici haramun ne wani sai ya kalli masu wucewa da tsirara a kan hanya wani sai shiga online sai yana kunna video na tsiraici yana gani da bambanci duka tsiraici ne ita wannan virtual world extension ne na physical world shi yasa kake iya zama ka dauki qur'ani virtually digital qur'an ka karanta kuma ka samu lada ba mai inkarin duka harafi ɗaya lada goma ne a nan in mun ba muna tishinul muslim wani iya rike da littafi wani waya su yake buɗe ya karanta me yake karanta digital copy so idan ka shiga koda irin virtual world ne za ka shiga ka sai abu sai ka karanta addu'ar shiga kasuwa insha Allah Allah zai baka wannan lada malamai suka yi ijiti hadi cewa ai extension ne kuma kasuwa ne kuma ko a lafazin shari'a sunansa kasuwa kana iya zuwa banki musulunci ka bude account kuma ka yi transaction da su online shi wannan ba halal bane halal ne mafhum tayyib mutane da dama sukan yi asara na karanta wannan addu'a idan suka shiga virtual market ko digital market ko e-commerce marketplace yanzu ai digital market din ma tana dominated yanzu ka dauki amazon misali everyday ana iya odarin kaya approximately a amazon sau miliyan goma sha gaya mun kasuwa ɗaya da ake zuwa odarin kaya sau miliyan goma sha ɗaya a cikin awa ashirin da hudu sannan suna delivering packages a kowace rana approximately package miliyan 1,600 wannan ba kasuwa ba ce? kasuwa ce mafu tsayi so da aka digital wall ko virtual wall tana dace a hukunce-hukunce da physical wall mu kusan kashi 90 cikin 100 ko sama da haka wuraren da ke da bambanci ɗan kaɗan ne in akwai munasaba gaba za mu yi magana Allah ta'ala ya taimake mu wannan addu'a muhimmiya ce in za a shiga la ilaha illallah wahdahu la sharika la al mulku wa al hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir insha Allah in zaka shiga kuma ba sai kasuwar wuse ko garki ba ko da shopping mall zaka shiga in kai yayi wadannan shopping malls da ake da su a Abuja Amigo ne Sahad ne H Medics ne shoprite ne sai wanne eh bakan gizo ko ma wanne ne kar wani ya ce ba kira kasuwar sabato ba ba marketing muke ba misali ne da duk wani shopping mall da ka sani a kowane gari su ma ana bukatar shiga don shopping mall ma kasuwa ne so yanzu a shiga sai a karanta mafu tayyib na'am babi na 99 saura minti nawa saura minti nawa minti biyu ko to sai ka karanta babi ɗayan kawai sai mu tsaya akan addu'a idza ta'isa al-maqbul bismillah addu'a idza ta'isa al-maqbul addu'a idza ta'isa bismillah bismillah wannan hadisi ne na Usama bin Umair radiyallahu anhu riwaya ne na imamu Abu Dawud da iya cikin sahihu Abi Dawud ta hakiki Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai a volume na uku namba na 441 cewa fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi yace idan kana kan abun hawanka sai abun hawan yana ɗan gardama kamar jaki ko doki ko rakumi ko keke ko mashin ko mota ni da nayi Vespa na san gardaman abun hawa a da na yi bespa sosai so duk wanda ya bespa ya san matsalan flok ko sai ta amsa wuuu sai ta mutu shi kenan to ta ci to ni na yi bespa kuma na yi makanikancin mashin kamar da na gaya muku ba wai ɗinki kaɗai ne ba a sana'ar hannu na yi makanikanci <laughs> na yi makanikanci ga malam isa a zaune injiniya maybe shi bai sani ba kusa da gidansu ne makanikanci in mutum ya fito daga abubuwarku ya ƙetare ya taho ta gefen je kada faru akwai wani makaniki allaji hassan a gangare inda aka yi masallaci yanzu gabar da kuka gane wurin na? <laughs> so na koyi makanikancin mashin a wurinsa eh, na je na yi wata shida don na koyi gyaran mashin ina dinki na bari na je na koyi mashin sannan na koyi gyaran wuta electricity sannan na koyi woodwork carpentry kenan ko wannan kuma a vocational training center na koye su muna gaya muku ne kar ku ganmu a zaune haka ku dauka kawai wannan kawai ba abin da suka yi a rayuwa ba mu kai magabatanmu ba amma kuma kannan mu mun fi su kokari Allah ya sani ran da aka fara kai gonar malami na ban kai shekara shida ba a duniya na tafi gona noma dalilin haddan ƙorani kuma na taka da kafa muka je har can tun fura gona daga anguwarmu zuwa wurin akalla kilomita hudu ko abin da ya kama da haka ban kai 6 ba na tafi gona kuma ran da na fara zuwa gona na ci karo da kunama a gona dalilin haddan ƙorani ba yaran yanzu masallaci kake zuwa da ac a kunna maka kuna karatu a AC da fan wani wahala aka sha mun tashi muna haddan Qur'ani muna ɗan kanana a gindin wuta ake hudawa ku yi karatun safe ku yi na rana ku yi na yamma tsakanin magariba ma sai an yi karatu a zo kuma a yi a yi jadare daga karfe 7 da rabi ko 8 mu fara sai 11 dare a kammala mu kwanta uku da dare a taso mutane a ce za a yi tashi har asuba ake karatu wanda bai shekara biyar ko shida bai yake wannan kace bai abu a rayuwa ba <laughs> Allah shi samu wanye lafiya Za ka in kawo abin hawa in yana gardama sai a ce bismillah ko da abin hawan nan na halitta ne na Allah ko kuma na'ura ce wacce Allah ya ba wa ɗan adam fasaha ya kera sai a ce bismillah da sunan Allah duk abin da ka nemi taimakon Allah a kansa Allah zai taimake ka wannan kuma yake bayyana mana in abin hawa sai ka nemi taimakon Allah to karka yi barazana ka ce ni fa na fi ƙarfin mace ko ni na fi karfin kaza ba a haka gace Allah ya taimake ni din ya karka zo gaban mu kai barazana ka je gidan saka tsallan kwano eh, saboda maza muna da wannan barazana zai mu sauci mace ni fa na fi karfin mace inda za a yi recording a kai gida kuwa da kuka zai shiga <laughs> to mu dai ba ma cin wannan bakin Allah dai ya taimake mu akan zama da su lafiya Allah ya ba mu ikon kiyaye haƙƙin amin mun fi karfin su ne bakinmu laifin. Allah dai za a zauna lafiya Allah ya saudar da mu lafiya ustaz ko kafi karfin su ne kai ya ji aramma aramma ya ce ya fi karfi a ya ce bai fi so ya aramma ya ce shi ma ustaz umar ya ce bai fi karfi ba shi ma taimakon Allah yake nema so group din mu daya ba ruwanmu da wanda suka ce sun fi ƙarfi mu neman zaman lafiya muke nufi salama salama Allah ya zaunar da mu lafiya ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wallahu ta'ala a'lam